զորամասերը պահպանել են գրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը եւ վստահորեն իրականացրել մարտական հերթապահություն։ Հունիսի 3-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Նվիրված մայիսի ամսվա ընթացքում զինված ուժերում իրականացված միջոցառումների եւ աշխատանքների արդյունքների քննարկմանը։ Նախարար Սեյրան Օհանյանը խորհրդակցության մասնակիցների ուշադրությունը հրավիրել է հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված մարտական եւ զորահավաքային պատրաստականության միջոցառումների, հանկարծակի ստուգումների, մշտական տեղակայման վայրերում եւ մարտական հենակետերում զինանձնակազմի զգոնության եւ կարգապահության, անվտանգության կանոնների պահպանման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների վրա։ Անդրադառնալով առաջնագծում ինժեներական, ամրաշինական եւ անվտանգության կանոնների պահպանման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներին, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը խորհրդակցության մասնակիցներին առաջադրել է որոշակի խնդիրներ։ Որպես նախորդ ամիսներին զորքերում իրականացված միջոցառումների շարունակություն, Սեյրան Ուհանյանը փաստել է, որ հաշվետու ժամանակահատվածում պատշաճ մակարդակով կատարվել են զինված ուժերի պատրաստության պլանով նախատեսված միջոցառումները։ Ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների եւ միջոցառումների արդյունքների վերլուծությունը եւս մեկ անգամ ցույց է տվել, որ հայկական զինված ուժերն ունեն մարտունակության բարձր աստիճան եւ ունակ են կատարելու առաջադրված խնդիրները։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը հունիսի 2-ին Ժնևում հանդիպել է Շվեյցարահայ համանքի մի խումբ ներկայացուցիչների հետ, նրանց ներկայացնելով ընթացիկ տնտեսական եւ ռազմաքաղաքական իրադրությունն Արցախում եւ պատասխանելով ներկաներին հետաքրքրող մի շարք հարցերի։ Շվեյցարիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության դեսպանորդ Հասմիկ Տոլմաջյանն իր խոսքում ողջունել է Արայիկ Հարությունյանի այցը, կարևորելով Արցախի նշանակությունը ողջ հայության համար։ Նա շեշտադրել է այն հանգամանքը, որ համայնքի հայությունը հնարավորություն ունի անձամբ վարչապետից լսելու Արցախի ձեռքբերումների, խնդիրների ու զարգացման հերանեկարների մասին։ Վարչապետը հակիրճ ներկայացրել է Արցախի պետական աշինության եւ տնտեսության զարգացման ընթացքը, դրանում բարձր գնահատելով Սփյուռքի դերակատարությունը։ Անդրադառնալով ընթացիկ իրավիճակում հայության անելիքներին Արայիկ Հարությունյանը մասնավորապես ասել է. Այսօր այնպիսի պատմական ժամանակաշրջանում ենք ապրում, որ մեզ վրա առաքելություն ենք կրում երաշխավորելու հայրենիքի լուսավոր ապագան։ Այդ ճանապարհին կարևորագույն հարց է կայուն ու երկարաժամկետ անվտանգության ապահովումը, որն անհնար է իրագործել առանց տնտեսական ու ժողովրդագրական զարգացման։ Ոստի կոչ եմ անում ողջայությանը գործուն մասնակցություն ցուցաբերել Արցախի տնտեսական զարգացման գործում, դրանով ապահովելով հայրենիքի անվտանգ ու բարեկեցիկ առաջխաղացումը։ Այդ տեսանկյունից Սփյուռքը բավականին մեծ ներուժ ունի, եւ մենք ակնկալում ենք Սփյուռքյան ներդրումների աճ, պատրաստ լինելով հնարավորինս բարենպաստ պայմաններ ստեղծել դրանց արդյունավետության համար։ Արայիկ Արությունյանը հանդիպման վերջում պատասխանել է ներկաների բազմապիսի հարցերին, հորդորելով ավելի ակտիվորեն ընդգրկվել հայրենիքի շենացման գործում։ Վիեննայի հանդիպումը ցույց տվեց, որ առանց հրադադարի վստահության միջոցների ստեղծման դժվար է Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցություններում որևէ առաջընթաց սպասել։ Այդ մասին հայտնել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Նրա խոսքով հակառակ դեպքում դժվար գրեթե անհնար կլինի առաջընթաց սպասել։ Նա հիշեցրել է, որ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկն առաջարկներով է հանդես եկել իր անձնակազմի եւ լիազորությունների ընդլայնման առումով։ Իհարկե դա կարևոր է, բայց ոչ բավարար պայման։ Մյուս հարցերի վերաբերյալ եւս պետք է բանակցություններ ընթանան, նշել է Շավարժ Քոչարյանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության սրումը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ միջազգային հանրությունը եւ հատկապես Հայաստանի բարեկամ պետությունները հասցեական եւ կոնկրետ գնահատականներ չեն հնչեցնի ադրբեջանական կողմի գործողությունների վերաբերյալ։ Այս մասին Մոսկվայում միջխորհրդարանական հանձնաժողովի 27-րդ նիստում Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին վերաբերող քննարկման ժամանակ նշել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Ստեղծված իրադրությունում հակամարտության արագ հանգուցալուծում հնարավոր չէ, քանի որ Ադրբեջանն առաջնորդվում է ամեն ինչ կամ ոչինչ սկզբունքով, ասել է նա, եւս մեկ անգամ հիշեցնելով, որ հակառակ Ադրբեջանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի դիրքորոշումը հակամարտության կարգավորման հարցում բավականին հստակ է։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը չի կարող զիջման առարկա լինել։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանն էլ խոսել է Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության երաշխիքների մասին, բացառելով ուժի կիրառումը եւ որպես առաջնահերթություն դիտարկելով ռազմական համագործակցության եւ դաշնակցային հարաբերությունների մակարդակի բարելավումը։ Ադրբեջանում Եվրամիության ներկայացուցչության ղեկավար Մալենա Մարդը հայտարարել է, որ իրենք ողջունում են Ղարաբաղի անբանակցային գործընթացում առաջընթացի հասնելուն ուղղված ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների ջանքերը։ Նա հույս է հայտնել, որ Վիեննայում տեղի ունեցած Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը վերջինը չէ։ Վստահ եմ, որ Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարումը չունի որևէ այլ ուղի բացի խաղաղ ճանապարից։ Եվրամիությունն իր հերթին նույնպես աջակցելու է համապարփակ խաղաղության հասնելուն ուղված համանախագահների ջանքերին, ասել է Մալենա Մարտը։ Արցախում են ԱՄՆ-ից ժամանած մի խումբ հայ բարերարներ, ովքեր Արցախում զոհված զինծառայողների եւ ազատամարտիկների ընտանիքներին օգնելու համար ապրիլի 15-ին Լոս Անջելեսում բարև հերոստա ծրագրով կազմակերպել էին հայ զինվոր հերոստամարաթոնը։ Բարերարները հանդիպում են ունեցել ապրիլյան ռազմագործողությունների ընթացքում զոհվածների հարազատների հետ, ներկայացրել են աջակցության իրենց ծրագիրը, ինչպես նաև հանրապետության նախագահի հետ հանդիպմանը քննարկել Արցախում մի շարք բարեգործական ծրագրերի իրականացման վերաբերող հարցեր։ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպումից հետո Լոս Անջելեսում գործող Իրանահայության միության խնամակալ անդամ Թոմիկ Ալեքսանյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց, որ հերոստամարաթոնի ժամանակ եթերահեռախոսները 9 ժամ հրաման ընթաց չէին լրում, մարդիկ զանգում էին նվիրատվություն կատարելու համար։ Այս առաքելությունը մեր համար շատ մեծ նշանակություն ուներ, երբ մենք լսեցինք այդ քարորիա պատերազմի մասին, ամբողջ մի քաղաք ապրումներով եւ ընդամենը մի քանի օրվա մեջ մենք կարողացինք կազմակերպել այն ինչ որ պահանջում էր մեզնից ժողովուրդին, որ մենք ինչպես կարող ենք օգնել եւ աննախադեպ մենք երևույթ եղավ, ժողովուրդը չէին կարողանում հերախոսներով կապվել եւ ասացինք, որ Զանգեք նորից զանգերը չեր բավարարում, մարդիկ շարանով գալիս թոշակառուները իրենց դրամներով, քաշերը պահած ձեռները փոխանցում էին զինվոր եղբայրներին եւ իրենց ընտանիքներին։ Արցախ ենք եկել, որ մեր հարգանքի турքը մատուցենք հերոս տղաների մայրերին եւ մեր փոքր օկնությամբ դարմանենք նրանց ցավը, ասաց բարերարը։ Մենք ուխտ ենք արել, որ այս գործը պիտի շարունակվի, եթե կարելի է, եւ մենք կարող ենք որպես համայնք, որ ապրում ենք մղոններ դուրս Հայաստանից, այս մեկ թեթև բերը կարողանանք վերցնել մեր վրա, որպես զինվորների ընտանիքները մի փոքր հուսավորվեն, որ ունեն քույրեր եւ եղբայրներ, որոնք անտարբեր չեն որոնք մտածում են իրենց համար եւ սա մեկ անգամվա նախաձեռնություն չէր հույսով ենք որ կշարունակվի արդեն ծրագրեր ենք մյուս ապրիլ 2-ին նույն աշխատանքը շարունակել եւ հույս ունենք սա ավելի լայնածավալ պետք է լինի եւ ուզում ենք օղակը մեծացնել Թոմիկ Ալեքսանյանը հայտնեց, որ բարեգործությունը շարունակական կլինի եւ Արցախի նախագահի հետ հանդիպմանը պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել հատուկ ուշադրություն դարձնել սոցիալական ոլորտի խնդիրներին։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ 3 հունիսի 3-ին Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի մեծ դահլիճում տեղի ունեցավ Հակոբ Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցի տարվա հաշվետու համերգը։ Երեխաների ձեռքբերումներին ծանոթանալու էին եկել նաեւ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանն ու մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, արվեստասերներ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Տարվա հաշվետու համերգը ամենասպասված իրադարձությունն է ինչպես կրթօջախի ու նրասաների, այնպես էլ ծնողների համար։ Լեփլեցուն դահլիճում բոլորը հուզված էին։ Բեմահարթակում էին արվեստում իրենց առաջին քայլերն անող փոքրիկներն ու տարբեր միջազգային մրցույթ փառատոների մրցանակակիրներ, ովքեր արդեն կարողանում են տիրապետել բեմին ու դահլիճին։ Համերգային ծրագիրը բավական հագեցած էր ժողովրդական երկուպարից մինչև դասական երաժշտություն ու ժամանակակից պարեր։ Կային նաև շնորհալի երեխաներ, ովքեր իրենց կատարողական արվեստով ուղակի հիացնում էին։ Արվեստի դպրոցի տնորեն Էվելինա Լալայանը մեծ զրույցում նշեց, որ դպրոցում ուսանում է ավելի քան 600 աշակերտ։ Տարեց տարի ավելանում են ոչ միայն գործող խմբակները, նույնպես եւ նրանց ընդգրկման աշխարհագրությունը։ Այսպես Շոշ գյուղում եւ Ստեփանակերտի Աչափնյակ թաղամասում արդեն գործում են բարի խմբակներ։ Համերգից առաջ կազմակերպվեց նաև կերպարվեստի, դեկորատիվ կիրառական, քանդակագործության եւ սեղանի ձևավորման բաժինների աշխատանքների ցուցահանդես։ Անդրադառնալով սեղանի ձևավորման բաժնի աշխատանքների ցուցադրությանը, որնի դեպ մեր օրերում բավականին պահանջված է, տնորենն ասաց. Это трехмесячные курсы Սիլվիրովկի։ Սա երամսյա դասընթացների արդյունքն է։ Սեղանի ձևավորման խմբակը գործում է փետրվար ամսից։ Ես շատ գոհ եմ ուսուցիչների կատարած աշխատանքից ու սովորողների ձեռքբերումներից։ Ցուցադրությունը նրանց համար վերջին դասն է, քննության պես։ Ավարտելով դասընթացները նրանք հավաստագրեր կստանան։ Համերգի ավարտին ելույթներ չեղան, գնահատականներ չհնչեցին։ Լավագույն ու ամենախոսուն գնահատականը երկար չդադարող ծափահարություններն էին։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուկլաս Մակլուրեր Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը շնորհակալական նամակ է ուղղել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության խորհրդարանական օմբուդսմեն Բունդեստագի հանրագրերի կոմիտեի նախագահ Քերստեն Շտանկեին։ Օմբուդսմենը երախտագիտություն է հայտնել Գերմանիայի ժողովրդին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար։ Բունդեսթագի այս որոշումը մեզ համար մեծ նշանակություն ունի։ Մենք քաջ գիտակցում ենք, որ այս որոշումն արտահայտում է ձեր երկրի հավատարմությունը արդարության եւ համընդհանուր արժեքների հանդեպ։ Տարիներ շարունակ մենք այն տպավորությունն ենք ունեցել, որ Գերմանիայում թուրքական լոբբին այնքան ուժեղ է, որի վիճակի կլինի մշտապես խոչընդոտել հայերի ցեղասպանության փաստի ճանաչումը։ Մինչդեռ ձեր պետությունը լավագույնս ապացուցեց, որ ոչ ոք Գերմանիայում չի կարող թաքցնել ծանրագույն հանցագործությունները, կամ լրացնել ճշմարտության ձայնը եւ որ մարդու իրավունքները սահման չունեն ոչ ժամանակի եւ ոչ էլ տարածության մեջ ասված է նամակում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովն անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Ելդերեմի Բաքվում կայացած հանդիպմանը եւ համատեղ արված հայտարարություններին։ Թուրքիայի վարչապետը հայտարարում է. «Ադրբեջանի բարեկամը մեր բարեկամն է, Ադրբեջանի ճշնամին մեր ճշնամին է»։ Այսինքն, նրանք եւս մեկ անգամ վերահաստատում են, որ եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան շարժվում են մեկ պաշտոնական գաղափարախոսությամբ։ Դա պանթուրքիզմն է, ասել է Շարմազանովը։ Ինչ վերաբերում է Բունդեսթագի բանաձևի վերաբերյալ արված հայտարարություններին, ապա ազգային ժողովի փոխոսնակը նկատել է, որ Բունդեսթագի բանաձևը քննարկում է ոչ միայն Ելդերեմը, այլ նաև Ադրբեջանի նախագահը, ով օրեր անց պետք է այդ կատարի Գերմանիա։ Ալիևն ասում է, որ սա կեղծիքի վրա հիմնված պրովոկացիա է եւ Ադրբեջանը սա չի հանդուրժի։ Այսինքն Ադրբեջանի բռնակալական պետության բռնակալ ղեկավարը կեղծիքի եւ պրովոկացիայի մեջ է մեղադրում ժողովրդավարական երկրի падգամավորներին։ Դա զավեշտալի ծիծաղելի է եւ եւս մեկ անգամ բռնակալ Ալիևը իր այցից առաջ իրեն զավեշտալի իրավիճակի մեջ է դնում արդեն գերմանական Բունդեսթագի պատգամավորների եւ Գերմանիայի հասարակության առաջ, ասել է նա. Էդվարդ Շարմազանովը կարծում է, որ Ալիևն ավելի հեռուն է գնացել հայտարարելով, որ Ադրբեջանն անցած տարի եւս մեկ անարդարության հետ է առնչվել, երբ Գերմանիայի Բունդեսթագը հունիսի 12-ին Ադրբեջանին մեղադրել է, որ այնտեղ չկա դեմոկրատիա եւ օգտվելով առիթից Ալիևն իր այսից առաջ Գերմանիայի նկատմամբ իր դժգոհության մասին է հայտնել։ Սա ծիծաղելի է, որովհետև երկու բռնատիրական պետության, մեկը վարչապետ եւ մյուսը ղեկավար, նստել են եւ խոսում են դեմոկրատիայից։ Բռնակալ Ալիևը ժողովրդավարության դասեր է տալիս դեմոկրատական Բունդեսթագի падգամավորներին, սա նույն բանն է, որ Ստալինն ու Հիտլերը կամ Թալիատն ու Հիտլերը իրար հետ նստեին ու խոսեին դեմոկրատիայից։ Կարծում եմ, որ այդ ամենից հետո գերմանացի մեր բարեկամները ավելի լավ կհասկանան հայ ժողովրդին, թե ինչպիսի հարևան մենք ունենք, ասել է Շարմազանովը։ Թուրքական մամուլը սկսել է դավաճանի պիտակավորումներով ներկայացնել Գերմանիայի խորհրդարանի դիմաց հայերի հետ հավաքված քրդերին։ Թուրքական մամուլում շրջանառվում են տեսանյութեր ու լուսանկարներ, որոնցում երևում են Թուրքիայի քրդական ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության դրոշները Հայաստանի երրագույն դրոշի հետ ծածանվելիս։ Նշենք, որ Գերմանիայի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանության բանաձևի քվեարկության ժամանակ խորհրդարանի դիմաց հավաքված հայերից բացի եղել են նաև քրդեր, ասորիններ, և հույներ։ Մարզասերների համար Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Թոմաս Բախը հաստատել է այն տեղեկատվությունը, ըստ որի Ռիո դե Ժանեյրոյում կայանալիք Օլիմպիական ամառային խաղերին կմասնակցի նաև փախստականներից կազմված թիմը։ Պատվիրակությունը կազմված կլինի 22 հոգուց, 10 մարզիկ եւ 12 պաշտոնական դեմք։ Մարզիկները հանդես կգան Օլիմպիական դրոշի ներքո, իսկ հաղթանակի դեպքում նրանց պատվին կհնչի Օլիմպիադայի օրհներկը։ ԱՄՆ-ում 74 տարեկանում կյանքից հեռացել է Գերձանր քաշային կարգում աշխարհի նախկին չեմպիոն լեգենդար բռնցքամարտիկ Մուհամեդ Ալին։ Վերջին օրերը բռնցքամարտիկն անցկացրել է Ֆինիքս քաղաքի մոտակայքում գտնվող հիվանդանոցում, ուր հայտնվել էր շնչառական օրգանների խնդիրների բարդացման հետևանքով։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն։ Երեկոյան եւ գիշերվա ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 11-ից 15, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց